თავი 4. კლავ დაიწყო სწავლება ზღვის პირას და შეგროვდა მის ირგვლივ იმდენი ხალხი, რომ ნავში ჩაჯდა და ზღვაში შევიდა, ხოლო მთელი ხალხი ზღვის პირას, ხმელეთზე იყო. ბევრ რას მეასწავლიდა იგავებით და თავისი სწავლით ამბობდა. ისმინეთ, აჰა, გამოვიდა მთესავი თესვად. ხოლო თესვისას ზოგი მარცვალი გზის პირას დავარდა. მოფრინდნენ ცის ფრინველები და აკენკეს ისინი. ზოგიც ქვიან ადგილას დავარდა, სადაც ბლომადარ იყო მიწა და მალი აღმოცენდა, ვინაიდან ნიადაგი არ იყო ღრმა. მაგრამ ამოვიდა თუ არამზე, დაჭკნა, და რადგან ფესვი არ ჰქონდა, გახმა. ზოგი კი ეკალ ბარდებში ჩაცვივდა. წამოიზარდა ეკალი და ერთიანად მოაშთო ყველა, და ვეხარ გამოიღეს ნაყოფი. ხოლო ზოგი პოხიერ ნიადაგზე დაეცა, იზარდა, ნაყოფი გამოიღო და იმადა. ერთი ოცდაათად, ერთი სამოცად თუ ერთი ასად. და უთხრა მათ, ვისაც ყური აქვს სმენად ისმინოს. როდესაც ხალხი დაიშალა, მასთან დარჩენილებმა 12 მოწაფესთან ერთად კითხესი გავისაზრი. დაუთხრა მათ: "თქვენ მოგეცათ ღმთის სასუფევლის საიდუმლოთა ცოდნა, ხოლო გარეშეთათვის ყველაფერი იგავში ხდება. რადგან თვალით მხედველნი ვერას ხედავენ და ყურით მსმენელნი ვერას ისმენენ, რათა არ მოიქცნენ და არ მიეტევოთ ცოდვები." დაუთხრა მათ: ეს იგავი არ გესმით და როგორღა გაიგებთ დანარჩენთ თესავი სიტყვას თესავს ზის პირას დაცვენილი თესლი ისინი არიან რომლებშიაც ითესება სიტყვა მაგრამ სიტყვის მოსმენისთანავე მიადგებათ სატანა და მოსტაცებთ სიტყვას რომელიც მათ გულში ჩაითესა ასევე ქვიან ადგილას დაცვენილი თესლი ისინი არიან რომელნიც სიტყვის მოსმენისთანავე სიხარულით იღებენ მას მაგრამ ფესვი არა აქვს მათში და როდესაც მოაწევს ჭირის დღიან დევნა სიტყვის გამო ისვე ძდებიან. ეკალბარდებში ჩაცვენილი თესლი სიტყვის მსმენელნი არიან. რომლებშიაც სოფლის საზრუნავი, სიმდიდრის საცდური და სხვა გულის თქმანი, მათში შესვლისას, აშთობენ სიტყვას და უნაყოფოს ხდიან მას. ხოლო პოხიერ ნიადაგზე დაცვენილი თესლი ისინი არიან, რომელნიც ისმენენ და კიდევაც იღებენ სიტყვას, და ნაყოფიც გამოაქვთ. ერთი ოცდაათად, ერთი სამოცად თუ ერთი ასად. და უთხრა მათ, განა იმიტომ მოაქვცანთელი, რომ საწყაოსა თუ საწოლის ქვეშ დადგან. არამედ სასანთლეზე დგამენ მას. არ არსებობს დაფარული, რომ არ გამოჩნდეს, და არც რამ საიდუმლო, რომ არ გამშხავდეს. ვისაც ყური აქვს სმენად, ისმინოს. დაუთხრა მათ, დაუკვირდით, რაც გესმით, რომელი საწყაულითაც მიუწყავთ, იმითვე მოგეწყვით და მოგემატებათ. რადგან ვისაც აქვს, მას მიეცემა, ხოლო ვისაც არა აქვს, წაერთმევა ისიც, რაც აქვს. და თქვა, ღმთის სასუფეველი იმას აღგავს, კაცი რომ თესლს ჩათესავს მიწაში. სძინავს თუ დგება, თხისით თუ ხამით, არც იცის, როგორ აღმოცენდება და იზრდება თესლი. რადგანაც მიწას თავის თავად გამოაქვს ნაყოფი, ჯერ ღერო, შემდეგ თავთავი, ბოლოს, სავსე მარცვალი თავთავში. და როცა დამწიფდება ნაყოფი, მაშინვე გაგზავნის ნამგალს, ვინაიდან დამდგარამ კი ჟამი. და თქვა: "რას ვამსგავსო ღმთის სასუფეველი? ან რომელი იგავით წარმოგისახოთ იგი? ესა ამ დოგვის მარცვალი, რომელიც მიწაში ჩათესვისას ყველა თესლზე უმცირესია ამ ქვეყნად. მაგრამ დათესვის შემდეგ ამოდის, ყველა მწვანილზე დიდი იზრდება და ისე ფართოდ შლის ტოტებს, რომ ცისფრინველებს შეუძლიათ მის ჩრდილში დაიბუდონ. ბევრი ასეთი იგავითეუბნებოდა მათ სიტყვას, რამდენის მოსმენაც შეეძლოთ. ხოლო უიგავოდ არაფერს ეთყოდა მათ. თავის მოწაფეებს კი განმარტოებით უხსნიდა ყველაფერს. იმ დღეს, წუხრის ჟამს, უთხრა მათ, გაღმა გავიდეთო. გაისტუმრეს ხალხი და წაიყვანეს იგი ნავით, რომელშიც იჯდა. და სხვა ნავებიც მისდევდნენ მას. ამოვარდა საშინელი ქარიშხალი და ტალღები ეხეთქებოდნენ ნავს, ისე რომ, ლამის წყლით აივსო იგი. ხოლო ის კიჩოზე იწვა და სასთუმალზე ეძინა. გააღვიძეს და უთხრეს. მოცვარო, არ გენახლება, რომ ვიხუპებით. მაშინ წამოდგა, შერის ხაქარი და უბძანა ზღვას. დაყუჩდი, დაცხრი. და ჩამოვარდა სიმყუდროვე დიდი. და უთხრა მათ, რატომ ხართ ასე მოშიშარნი? რატომ არა გაგვთრძმენა? ისინი საშინელი წრწოლით შეძრწუნდნენ და ერთმანეთს ეუბნებოდნენ. ვინ არის იგი, ქარიც და სხვაც რომ მორჩილებენ,